بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه لقبض الله جل شانه بدون سمى صلوات سلام نبسلني الله وكسنيك محمد صلى الله عليه وسلم فاجأ أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كيبيريته bojite se Allaha Đalilašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Večeras uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sure El-Kahf, tačnije druge, drugo predavanje u ciklusu predavanja u kojima tumačimo ovu kuransku suru, o kojoj smo i o čiji smo fadiletima govorili u našem prošlom predavanju. Ja koliko se sjećam, u prošlom predavanju sam bio spomenuo jedno pitanje, pa sam rekao da ću vam na njega odgovoriti večeras. A to je, da li je bio neki, da li je neko da sahaba Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam vidio deđala? Prošli put smo spomenuli i rekli smo, e, spomenuli smo hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojima Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da ko nauči prvi deset ili zadnji deset ajeta sura Al-Kahf, da će ga Allah Đalšanu sačuvati od Dajjala. I rekli smo da li je bio neko koji je vidio Dajjala. Bio je. E, ima muslim u svom sahihu je zabilježio jedan duži hadis, jednu dužu predaju od Fatime bint Qais radijallahu ta'ala anha, Ja Allahu posljednik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike e, pozvao na zajedničku molitvu. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u nekim prilikama je pozivao na molitvu, znači ne ezanom, nego ljude da dođu radi na file namaza. Pa kada su ljudi klanjali, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da svak od vas ostane na mjestu gdje je klanjao. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao i spomenuo ovo kazivanje koje ću vam kazati a to je da je ashab koji se zvao Tamim Ad-Dari, mi ste čuli za ashaba koji se zvao Tamim Ad-Dari, uh, on je bio kršćanin, arapski kršćanin koji je primio islam. I prije ovog događaja, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ashabima govorio o nekim osobinama Dajjala, o nekim osobinama Dajjala. Međutim, među vremenu, nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomnio neke od tih osobina, došao je Tamim Ad-Dari koji je ispričao svoju priču. A to je da je rekao da je jedne prilike sa grupom ljudi putovao morem. Putovao morem. I da je došla velika oluja i da je odnijela na neko nepoznato ostrvo. I da su tu na tom ostrvu izašli i da su vidjeli, da kažemo, nešto poput čudovišta. Da je izašlo nešto što je bilo puno dlaka. Znači nije se znalo šta je naprijed, a šta je pozadi. Pa su pitali kosti, pa je ova, da kažemo, životinja ili osoba, rekla da se ona zove džesasa. Da se ona zove džesasa. I ona ih je odvela, i ona ih je odvela u jedan objekat, za koji temin Dari kaže da je u njemu vidio stvorenje, da nikada prije nije vidio veće stvorenje od toga. Da nikada nije vidio veće stvorenje od toga. Ovaj hadis u muslimu, znači od Fatime bin Qais radijallahu ta'ala anha. Pa su ga upitali ko si ti? Pa su ga upitali ko si ti? Pa onda on je upitao ko ste vi? I oni su rekli mi smo grupa ljudi, Arapa koja je putovala morem i koja je došla do ovdje. I onda ih je, a kasnije će biti da je to bio Dajjal, to je bio Dajjal, upitao za tri pitanja, upitao je tri pitanja, upitao je za tri stvari. Prvo je pitao za palme u jednom mjestu u današnjoj Palestini, koji se zove Bejsan. Pito je za palme u Bejsanu. I pito je da li još uvijek daju svoj plod. Da li još uvijek daju svoj plod. Pa su oni rekli daju svoj plod. Pa je on rekao doći će vrijeme kada neće davati svoj plod. Pa je drugu stvar pitao za Buhajre, za jezero u mjestu Tabareje, također na području današnje Palestine. Da li još uvijek ima tu vode? Pa su oni rekli da ima. Pa on rekao, doće vrijeme kada će nestati vode. Pa je pitao za jedan izvor u današnjoj Siriji. Da li još uvijek daje vodu i da li još uvijek seljaci na tom mjestu napajaju svoje njive sa tom vodom? Pa su oni rekli, još uvijek ima vode. Pa on je rekao, doći će vrijeme kada neće biti vode. I četvrtu u stvari je pitao, da li je među Arapima izašao čovjek koji tvrdi da je poslanik? Pa su oni rekli, izašao je. I on je rekao, doći će brzo vrijeme kada ću pušten. Jer kaže, vidjeli su ga da je bio sav u željezu okovan. Da je bio sav u željezu okovan. I onda kada je došao Temim Edari, znači to je bio Dajjal, kada je došao Temim Edari poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ispričao mu je, ispričao mu je ovaj događaj. Uglavnom to je govor na to pitanje. Dobro. Mi večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, draga braćo, počinjemo sa detaljnim tumačenjem, komentarom sure al kahf sure Al-Kahf, koja u prevodu znači većina. I rekli smo u prošlom predavanju da je ova kuranska sura, po, da kažem malo duža kuranska sura, ima 110 ajeta, jedna od kuranskih sura u kojoj se najviše spominje kazivanje, u kojoj se najviše spominju kazivanje. Pa tako i ova sura Al-Kahf nosi naziv po jednom od tih kazivanja, a to je Ashabul Kahf, mladići iz pećine. Kao što ćemo vidjeti, od desetog kuranskog aj, od desetog ajet ove sure se govori ovim mladićima, a to je kako je za vrijeme jednog od vladara bila jedna skupina omladine koja je tijela da obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, taj vladar je bio nepravedan. Taj vladar je bio nepravedan i nije obožavao Allah subhanahu wa ta'ala. I ova se skupina omladine odvojila, odvojila se u jednu pećinu, kako bi tamo obožavala Allah subhanahu wa ta'ala, i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da zaspu i da u tom svom snu provedu 300 godina. 300 ili 309 godina. Međutim, ova kuranska sura, draga braćo, počinje sa ajetom u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. U kojem nas Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća na najveću blagodat koju nam je podario. Znači, prije svega da vidimo da čovjek bude svjestan, da zna da sve što ima na sebi od blagodati, da je to od Allah subhanahu wa ta'ala. I da nam je Allah djelašanu mu dao toliko blagodati, da čovjek kada bi htio da izbroji te blagodati, da ne bi mogao da ih nabroji. Pa zato pogledajte. Pogledajte blagodat što nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio što nas je stvorio kao ljude. Dakle, pogledajte Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat što nam je Allah Đerlašanu podario zdravlje. Pogledajte Allahu Đerlašanu blagodat na zdravlju samo jednog organa koji nam je Allah, organa koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pogledajte samo blagodat vida. Zamislite kako je ljudima koje je Allah Đerlašanu iskušao pa im nije dao vid. Kada zamisliš to, vidjet ćeš kolika je blagodat pogleda, blagodat vida što nam je Allah dželle Đelešan. I zato zamislite da čovjek zatvori 5 minuta da proba da provede u tami. I onda da otvori svoje oči i da vidi tu blagodat. A zamislite ljude koji čitav svoj život su proveli, a ništa nisu vidjeli. Pa ste čitav život su proveli, ništa nisu vidjeli. Oni ne znaju ovu boju, ne znaju ovu boju, ne znaju kako je ovo lijepo i tako dalje. Međutim, pogledajte samo blagodat kojim je Allah Đalešanu podario kada je u pitanju vid. pogledajte Allahu Đalešanu blagodat kada mi Allah Đalešanu podario blagodat sluha, blagodat govora, blagodat da kažemo organa koji imamo u tijelu. Jer čovjek, čovjeku nekada zakaže samo jedan organ, čovjeku nekada zakaže bubrek da Allah Đalešanu sačuva, pa koji belaj u čovjekovom životu. Sve su to, draga braćo, blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala koje nam je Allah džel mešanu podario. I zato samo čovjek mora o tim stvarima da razmišlja. Jer tako će prepoznati blagodati i vidjeti blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. A ljudi su danas toga nesvjesni. Ljudi nikako nisu svjesni blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa su zato ljudi oholi, zato ljudi kukaju, zato ljudi govore ružno Allahu subhanahu wa ta'ala što nisu spoznali blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا ako pokušate da izbrojite Allahove blagodati, blagodati koje mi Allah Đerlešanu dao, nikada to nećete moći učiniti. Međutim, najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao je blagodat imana je blagodat vjeri. Od svih ovih blagodati koji smo spomenuli, blagodat zdravlja, blagodat e, djece, blagodat ovoga, blagodat, sve te blagodati, najveća blagodat od svih tih blagodati jeste ni'met imana što nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I zato zamislite, kako žive ljudi na ovom dunjaluku koji u svojim srcima nemaju vjeru, koji ne znaju zašto je Allah Đelešanu stvorio, koji ne znaju šta će biti posle smrti. Znači, zamislite samo kakav je život, koja je te goba čovjeka, pogotovo kako čovjek stari, Koja je te goba čovjeka? Kada dođe u te godine i vidi svoje jarane da umiru. Umro mu ovaj prijatelj, umro mu ovaj prijatelj, umro mu ovaj prijatelj. Međutim, on jedni ko ne vjeruje. Ta ima nije ušao u njegovo srce. Zato što ne želi da ta iman uđe u njegovo srce? I on ne zna šta će biti sa čovjekom kada umri. I zato on u tom jednom strahu, vjernik je također u strahu, međutim vjernik je u strahu od toga, znači da li su mu primljena njegova djela ili nisu, međutim vjernik zna šta će se desiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavijestio o svim ti o svim tim stvarima u detalje. Kako izlazi čovjekova duša? Dokle ide čovjekova duša? Gdje se vraća? Kako se vraća u kabur? Od dva meleka, o puhanju rog, jednom puhanju rog, drugom puhanju rog, siraču pri dženne, džehennem, opistanonika dženneta, opistanonika džehennema, tako da vjernik sve to zna. I zato je vjernik smiren. Zato je vjernik smiren. Smrt kada god dođe, alhamdulillah, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja znam, znači, od, ako sam spoznao vjeru u svojoj 18. ili 20. godini, ja znam šta je smrt. I da se od tog trenutka trebam sprema za tu smrt. Svejedno da mi je van, da mi je 18 godina, da mi je 60 godina, da mi je 70 godina, vjernik to zna. I zato, draga braćo, vjernik osjeća taj smira. Alladhina amanu wa tatma innu kulubuhum. Oni koji vjeruju i čija se srca smiruju bi zikrila, spominjanje Allah. Znači pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike, oni koji vjeruju i čija se srca smiruju. Njihova srca su smirena. Međutim, taj u čije srce nije ušao ima, zamislite tog straha u kojem on živi. Ne zna šta će mu se desiti. I to je, draga braćo, blagodat. Blagodat imana koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala I zato Allah, jalla šalanuhu, ovu kuransku suru, počinje upravo sa kuranskim ajetom u kojem nam govori o toj blagodati. Pa kaže, Alhamdulillahi ladhi anzala ala abedihi l-kitabe. Kaže, hvaljen je Allah, onaj koji svom robu objavljuje knjigu. S ovim kuranskim ajetom, Allah subhanahu wa ta'ala je počeo u kuransku suru. Alhamdulillah. Znači, mi znamo da u Kuranu imamo nekoliko kuranskih sura, koji počinju sa Alhamdulillah. To što je, na primjer, Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zahvala pripada Allah, gospodaru svih svjetova. Alhamdulillahi ladhi khalaqa samavati wa ar. Hvala pripada onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Alhamdulillahi ladhi anzala ala abdihil kitab. Hvala pripada onome, hvala pripada Allahu koji je objavio svom robu kniku. Koji je objavio svom robu kniku. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, draga brać, hoće da nas podsjeti na tu blagodat. U stvari da nas podsjeti, kao što kažu komentatori Kur'ana, na najveću blagodat koju je čovjeku dao. A to je objava Kur'ana. To je objava Kur'ana. I zato treba da znam ono što nam je Allah Đalešanuhu omogućio da se družimo sa Kur'anom, da čitamo Kur'an, da čitamo tumačenje Kur'ana, da slušamo Kur'an, da slušamo tumačenje Kur'ana, to je najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podari. To je najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podari. Ali ovdje pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala kaže koji je objavio svom robu knjigu. Ne kaže koji objavio knjigu svom robu. Ko je ovdje rob? Rob je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I prvo spominje poslanika sallallahu alaihi wa sallam radi čega? spomni ga da bi ukazao veličinu tog poslanika. Mada Allah subhanahu wa ta'ala mogao da kaže koji objavio Kur'an, koji objavio knjigu svom robu. Međutim, radi važnosti tog roba, radi njegove veličine, Allah subhanahu wa ta'ala spominje prvo njega pa onda Kur'an. Međutim, draga braću, u ovom kur'anskom majetu je u isto vrijeme najveća pohvala, ovo dobro treba da zapamti, najveća pohvala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I najljepši opis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A to je da ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao da on rob. I spomenuo mu ovo svojstvo, a to je svojstvo robovanja, al-ubudijata. I najljepše i najbolje sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio svog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jeste da je rekao da je on rob ko se rekao suri Isra, subhana allazi asra bi abdihi, neka je uzvišen on, onaj koji je dao svom robu da ode Isra do mesjidu al-Aqsa, svom robu. I draga braćo, ta osobina robovanja, robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala je nešto najviše sa čim čovjek može da se odlikuje na ovom dunjalku. A suprotno tome jeste slijedjenje strasti i slijedjenje šubhi, odnosno dilema, Znači to je suprotno tome. Međutim, najbolje sa čim je pohvanje poslanih sallallahu alaihi wa sallam jeste da on rob Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte, Pogledajte svaku sekundu života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, taj život nije ništa drugo nego čisto robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Objavio Kur'an, وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا Objavio Kur'an i nije ga učinio iskrivljenim nego ispravni. Nije ga učinio iskrivljenim, nego ispravni. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje ovu osobinu Kur'ana. A to je da Kur'an nije iskrivljen, da je Kur'an ispravan. I zato komentatori Kur'ana kažu, kada govore o ovom izrazu iwaja, qajima, da Kur'an nije iskrivljen, nego da ispravan, kažu niti je iskrivljen u svom značenju, niti u svojim riječima. Nije iskrivljen u svojim, niti u svojim riječima, niti u svom značenju. Mi smo nekoliko puta govorili, u stvari ako nismo ovdje govorili, govorili smo na nekim drugim predavanjama, o tome kako normalno među današnjim Arapima imamo i ljudi koji su nemuslimani. Kao na primjer koji su kršćani. I zato na području današnjeg šama živi dosta kršćana. Živi dosta kršćana. Arapa koji govore izvorni arapski jezik, odlično poznaju arapski jezik, međutim nisu muslimani. Ja sam jedan prilik jednog ljeta imao priliku ovdje da su poznani s jednim arapom, došao jedan arap i mi tako ispođavamo je počeo da pričamo čovjek ono, normalno arap, ja konto ono, musliman. Počeo da pričamo, pričamo, pričamo, kaže meni na kraju, izvini brate, ja sam kršćanin. Mislim, mi smo pričali nešto normalno, ali on hoće da mi dao do znanja, jer smo počeli da razgovaramo o vjeri, kažem, ja sam mesihaj, ja sam kršćanin. Dobro. I tako mi priča o tome kako oni vole Kur'an, kako poštuju Kur'an, čak kako na pamet uče neke kur'anske, kako na pamet uče neke kur'anske sure. I to opšte je poznato da uh, kršćan, uh, da Arapi, kršćani, oni koji žele, znači, baš da nauče pravi, izvorni arapski jezik, da oni uče na pamet neke dijelove Kur'ana. Normalno, oni ga ne vjeruju. Međutim, kažu, što se tiče jezika, to je neki top, to je neki vrh. I oni uče pogotovo, na primjer, suru Marijam i neke druge kuranske sure, na primjer, gdje se spominje Marijam, alaihi salam, u kojoj oni vjeruju, međutim, ne onako kako treba, i te kuranske sure uče na pamet. Međutim, pogledajte šta je ovdje zanimljivo. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, je bio čovjek kojeg Kur'an opisuje da nije znao ni čitati ni pisati. Da nije znao ni čitati ni pisati. Niti da je bio pjesnik. Allah subhanahu wa ta'ala za poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže da nije pjesnik. Međutim, došao je sa takvim govorom koje kada su slušali najpoznatiji arapski pjesnici nisu mogli da se oduševe tom govoru. Toliko su se znači divili da nije bilo kraja tom njihovom divljanju, tom govoru sa kojim je do, došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. mi je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. I zato kada su mušici Mekke, kada su se okupljali, I govorili, pogledaj tu što Muhammed poziva. Kada bi poslali jednoga od njih da ode da sa njim razgovara, i kada jedan od njih došao i počeo da govori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jesi li završio? Jesi li završio svoj govor? Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam citirao ajete i sure Fusilet. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim, objava od milostivog, samilosnog, Pa onda kuranski ajed u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o stvaranju nebesa, stvaranju zemlji. Sve dok nije došlo do kuranskog ajeta, fa in a'radu fa kul an nadartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adi wa thamud. Ako se oni okrenu, reci, ja vas upozoravam kaznom, kaznom ada i samuda. I kada je ovaj Kurešija, koji je bio muši, kada je čuo ovaj govor, ako se oni okrenu, reci, ja vas upozoravam, on je rekao, stani. On pa neko stani. Ne mogu više da slušam ovaj govor. Toliko je ušao u njegovo srce. Iako je bio mušlik. Da nije više mogao da to sluša. Pa je otišao svojim prijateljima. Pa su mu rekli tako nam Allaha. Dolaziš nam sa licem sa kojim nam nisu otišao. Dolaziš sa drugim licem. Nego sa onim koji si otišao. Pa tako od tog vremena. Pa do današnjeg vremena. Ni jedan. Ovo sad dobro zapamte. Nije se pojavio ni jedan učenjak iz oblasti lingvistike arapske jezika, koji je rekao da u Kur'anu ima jedna jedina naj, najmanja jezička greška. Ni jedna naj, naj, naj, naj, naj, još manja gramatička ili uopšte jezička greška. Znači nije rekao. Ne samo to, nego i oni. Znači vidjeli smo, kada uči arapski jezik, kršćani danas u svojim školama, kada uči arapski jezik, za ispravnost nečega kažu, navode kuranski, navode kuranski ajit. Znači, pogledajte kako. Allah subhanahu wa ta'ala, sura, al, sura Al-Kahf, je mekanska sura. I svi ajeti sure Al-Kahf, po najispravnijom mišljenju, kod komentatora Kur'ana su objavljeni u Mekke. O tome smo govorili šta znači, šta je razlik između mekanski i medinski ajeta. Od tog vremena, kada je objavljena ova kur'anska sura, pa do dan danas, 1500 godina, nije se pojavio niko ko je rekao da u Kur'anu ima jedna jedina jezička greška. A pogledajte kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. Od prvi stvari koji nam je dao do znanja, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْوَجَهُ nije dao nikakvu iskrivljenost u toj knjizi. Nikakvu iskrivljenost. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazio sa tim govorom, da ga on izmišljao, kako je mogu re, reći, nećete naći nikakvu grešku. Jer sve što su ljudi govorili, kroz istoriju čovečanstva, uvijek se pojavio neko koji je rekao, tu je greška, tu je greška, tu je greška. Međutim, pogledajte ovdje, najljučiji neprijatelj Islama. I o tome smo govorili kako danas. Danas ljudi koji se zovu orientalisti, su ljudi koji su nemuslimani, u osnovi, znači, mada imate, znači, danas muslimana orientalista, u smislu koji se bave e, naukama istoka. Međutim, u osnovi, ta nauka orientalizma, je nastala, među, je nastala na zapadu, među zapadnjacima koji su želili da proučavaju islam istok, odnosno muslimane. I proučavaju i dan danas islam samo da bi vidjeli, da bi našli neku mahanu, da tako kažemo, kako bi širili dilema među muslimanima. I oni su uvijek takvi bili. I uvijek su tako nešto radili. Međutim, pogledajte ovdje, kroz 1500 godina, da se sa jezike strane ni jedna jedina greška nije našla u Kuranu. Međutim, e, kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ عِوَجَا nije učinio nikakvu grešku. Nikakvu nepravilnost kajima nego ispravu. Ne misli se samo na riječ, nego se isto tako misli i na isto se tako misli na značenje. I zato, draga braću, s druge strane pogledajte o značenjima, <clears throat> o kazivanjima, o propisima. Hoćemo li u Kur'anu naći ikakvu kontradiktornost? ikakvu kontradiktornost, da se u ovoj kuranskoj suri, kao što to ima kod kršćana, znači vidjeli smo kod njih, ako smo čitali, gledali one rasprave, znači ima se šta? Ima se više verzija Biblije. Pa u jednoj dolazi do kontradiktornosti između tih verzija u Bibliji. Međutim, da li tako nešto ima u Kur'anu? Kur'an je jedan. I nema više verzija Kur'ana. Kur'an je jedan. Međutim, u tom jednom Kur'anu, Međutim kazivanjima, na koliko mjesta Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musa'u alejhi salam? Na koliko mjesta govori o Isa'u alejhi salam? Da li se u tim kazivanjima spominje ikakva, da li dolazi do ikakve kontradiktornosti ne dolazi? U propisima koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao, propisi koje Allah subhanahu wa ta'ala, draga braća, propisao, sve je to mudrost od Allaha subhanahu wa ta'ala, sve to ispravnost. Međutim, kada su pitanju propisi, je onda neki ljudi neka srca to ne žele da prihvate. Pa kažu, nije dobro to što Allah Đelešanu zabranjiva alkohol, nije dobro to što Allah Đelešanu zabranjiva nemoral, nego čovjek treba da bude slobodan, da čini ono što hoće njegova duša i tako dalje. Međutim, ipak onda na kraju sam osjeti posljedice tog svog djela. Draga braćo, Kur'an je ispravan. I Allah Đelešanu u njemu nije učinio nikakvog ajvađa, nikakve neprav nepravilnosti. I Allah subhanahu wa ta'ala poziva, pa ste poziva ljude da razmisle i da vide imali ikakve nepravilnosti i kontradiktornosti u Kur'anu. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا zašto oni ne razmisle u Kur'anu zašto oni ne razmisle u Kur'anu da u njemu da je on od nekog drugog a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, oni, oni bi oni mu našli velike kontradiktornosti. Oni bi u njemu našli velike kontradiktornosti. Međutim, Kur'anu nikakve kontradiktornosti nema. I to je jedna činjenica sa kojom musliman ide. Sa kojom musliman ide ovaj život. Znači, zna da sve ono o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu, da je to istina, da ne može da bude drugačije. Se ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu, to je istina. I ne može da bude drugačije. I ne može čovjek da kaže, dobro, Došlo je u Kur'an i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da onaj ko ostavi namaz, da će mu biti tako i tako. Ili došlo je u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da prva sar za koju ću polagat račun, prvo za što ću biti pita na sunnjom danu da je namaz. Ako namaz bude dobar, sve će biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa neće biti dobro. Pa da kaže ono, to možda je tako, a možda nije tako ono možda jes, a možda nije. Jel da onaj koji pije alkohol da mu je kazna taka i taka? Jel da onaj koji jede kamatu da mu je kazna taka i taka pa da kaže to ono možda? Allah najbolje zna. Ili što jedan broj ljudi kod nas zna reći da Allah Đelšanu sačuvao tako govora, kaže ko se je vratio s onog svijeta? Znači ono, on radi, on kranja, on posti, međutim kad mu kaže nešto, Allah subhan, kaže, ko se je vratio s onog svijeta? Allah najbolje zna. Takva stvar je sumnja. Međutim, vjerni koji istinski vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, u čije srce ušao nur, on zna, on polazi iz ovog stanovišta, da se ono što je došlo u Koranu, da je to istina i da ne može da bude drugačije. Međutim, draga braća, ima sad ovdje jedna druga stvar, što je puno bitnija. Na to me navelo neki dan kada sam slušao, kada sam gledao, kada sam učio jedan kuranski ajit. I mislim da je ovdje korisno da to spomenemo. Jedna druga stvar je za nas bitnija mnogo od ovoga što smo sada spomenuli. Jer mi, hvala Allahu, Đalešanu, svi znamo da je Kur'an ispravan, da u njemu nema kontradiktornosti. Znamo da je on od Allah, subhanahu wa ta'ala, i tako dalje. Međutim, dolazi sad jedno drugo pitanje. Koliko se mi okoristimo Kur'anom? Koliko mi iz Kur'ana uzmemo povuka i poruka? koliko Kur'an ostavlja trag na našim životima. Koliko smo Kur'an uzeli kao vodič u svojim životima. Pogledajte, koliko ima nas pa znamo dosta Kur'ana na pamet. Međutim, koliko znamo ta značenja što smo naučili. Koliko isto ga uzimamo povuka i poruka. Koliko to sprovodimo u svoj život. U prošlom predavanju smo rekli, Kako Allah Đalešanu spominje ta kazivanja kuranska, spominje i samo kako bi se istoga uzela pouka i poruka. Reksimo kako, na primjer, jedan komentator Kur'ana, Šeji Saadi, kako i sure Jusuf izlači 45 pouka i poruka. Ono, ukratko. Ukratko 45 pouka i poruka sure Jusuf. I rekli smo da neki islamski učenjaci, ko što je šehe Ulisam Ibn Taymiye, da je sure Jusuf uzeo hiljadu pouka i poruka. Hiljadu pouka i poruka iz kur'anske sure Jusuf. Međutim, da Allah Đalešanu sačuva, neko je takav da može da se druži ono, da sluša da čita, međutim da to nikakvog traga ne ostavlja na njegov život. Da Allah djela šanu srču. I zato kuranski ajet i sura Tahrim. Kuranski ajet i sura Tahrim. Tamo među zadnjim ajetima. Kad Allah djela šanu navodi primjer, primjer žene Nuha i žene Luta. Nuh i Lut su bili ko? Poslanici od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanu kaže: Allahu mesalan lillezina kafaru mra'at Nuhin wa mra'at Lut." Kaže Allah onima koji ne vode navodi primjer žene Nuha i žene Luta. Žena Nuha i žena Luta su mrli kako? Kao nevjernici. Znači, zamislite, žena bila žena udata za čovjeka kojim je došla objava, postao poslanik, međutim u njega nije povjerovala. Međutim, u njega nije povjerovan. Pogledajte ovdje. Allah Đelešanu kaže, Allah kao primjer. Allah Đelešanu kada kaže, Allah kao primjer navodi nešto. Znači čovjek mora da malo upali svoj mozak. Da vidi pouke i poruke toga. Da razmisli malo o tome. Darab Allahu methalan. Allah navodi kao primjer žene Nuha i žene Luta. Kanata tahta abdejni min ibadina salihajni. Nije dvije su bile udate za naša dva dobra pobožna roba, a to su Nuh i Lut, alaihima salam. Falam yugnija anhuma min Allahi šeha. Ali ni dvojica ništa nisu mogli da pomognu tim svojim ženama. Wa qila dukhul an-nara ma'a al-dakhiri. I rečeno im uđite u vatru, u džahannam, sa onima koji ulaze. Šta ovdje možemo da vidimo? Ovdje možemo da upazimo jednu stvar. A to da te dvije žene koje su bile uz dva poslanika, ništa se nisu koristile od njihovog iluma. Ništa se nisu koristile od njihovog znanja. Dvije žene bile uz dva poslanika i ništa se nisu koristile od znanja tih poslanika. Da Dalla Đalešanu sačuva. Čovjek možda nekada zna, možda zna čitav Kur'an na pamet. Međutim, da se ne ukoristi od toga što je njegovoj glavi. Čovjek nekada može godine da provode družeći se sa nekim čovjekom koji je učen. Međutim, da se ništa od toga ne koristi. Čovjek nekada može da ide na predavanja, međutim ide na predavanje ono zanimljivo. Naši isto ljudi danas idu na razne, znači ne mora, zanimljivo je, on ne zna šta je tamo, šta se govori, međutim njemu dobro. Čovjek nekada možda dođe, lijepo mu slušati. Kaže ovaj, vidi kako lijepo govori, fino vazi. Pa još kad spominje neke priče, znači lijepo mu, zanimljivo mu. Znači nije, nije dolazak na predavanja, kojima se govori o Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da ti bude zanimljivo. Nego je da budeš, da dođeš, da čuješ, da naučiš i da to sprovedeš u praksu. Jer, draga braćo, zamisli da čovjek provede svoj dunjalučki život, da sluša ajte i hadise i da dođe na sunji dan, da Allah Đalešanu sačuva, da nađe da su njegova dijela propala, da nađe da se nije koristio od toga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio gibet, pa je gibetio, pa onda sva njegova dijela propala dođe na sudnji dan, djela mu prepala. A što je slušao od ajeta, od hadisa, ništa mu nije koristilo. Znači, slušao, učio, čito, družio se, ali mu nije koristilo. Draga braćo, znanje koje tražimo, treba namjera da sa tim znanjem bude samo da to sprovedamo u praksu. Da to sprovedemo u praksu i da se sa tim približimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I o tome smo govorili kako islamski učenjaci koji su toliko putovali tražeći I sakupljajući hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nisu sakupljali hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da bi se reklo, taj zna 100 hadisa, taj zna 200 hadisa, taj zna 500 hadisa, 1000, 2000, 5000 hadisa, ne nego da to sprovedu u svoju praksu. Pa kada bi naučili neki hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako jeo, i oni bi tako jeli da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako nešto radio, oni bi tako radili. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto zabranio, oni bi se toga klonili. Jer sve što je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sve nam je to prenešeno. Ne jedna jedina stvar, čak i to kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeo. Pa je došlo hadis u Buhari, kaže, nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam ma ekela ala fawanim kat. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije jeo za stolom. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nikada nije jeo za stolom. Znači nije zato što Arapi nisu imali stolova. Arapi su imali stolova, zvali su ih Havan. Znači bilo je stolova. Međutim, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i svoje poniznosti, iz onoga što smo govorili, obudijeta, iz robovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iz jake poniznosti, zato što, što je taj dunjaluk čudo. Čovjek se nekada radi neke Mali je stvari što mu Allah Đelšanu da oholi. Međutim, iz poniznosti, poslanih sallallahu alaihi sallam je uvijek je na zemlji. Poslanih Allah Đelšanu mu dao poslanstvo, međutim, iz poniznosti. Poslanih uvijek je na zemlji. I zato zna, vidjeli smo, kad je poslanih sallallahu alaihi sallam usvojio Meku, ulazi u Meku kao svajač, međutim, obara svoju glavu. Toliko je iz poniznosti oborio svoju glavu, da skoro da je dodirivala njegovu jahalicu. Da skoro, skoro da je dodirivala njegovu jahalicu. Znači sve nam je to prenešeno od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj kur'anskoj suri kaže znači učinio je ispravnom kako bi opomenuo žestokom kaznom od njega. Kako bi opomenuo žestokom kaznom od njega ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا kako bi žestokom kaznom od njega, kaznom od Allah subhanahu wa ta'ala, opomenuo one koji ne vjeruju i one koji su griješnici. I one koji su griješnici. A kako bi obradovao one koji vjeruju i čine dobra djela, anna lahum ajran hasana. Da ni čeka lijepa nagrada. ko se misli na džennet. Maki fina fihi abada. U kojoj će vječno ostati. Nagrada u kojoj će vječno ostati. I Allah mi. Ebeda, braću, u Kur'anu znači za uvijek. Abada. Kur'an znači za uvijek. To možete lahko zapamtiti. Znači, ko ne zna arapski jezik, uvijek kada u Kur'anu najidžujete ebeda, znači vječno. Znači, tu se govori o tome ili da je džennet vječan, ili da je džennet vječan. I zato je samo čovjek da kad uči kuranski ajet i kada ne iđe nova izraz ebeda, da isto ga uzme pouku. Allah mi dovolj. Zamislite ebeda vječno. Draga braćo, zamislite ebeda vječno. Stanovnici dženneta u džennetu vječno. Nema kraj. Stanovnici dženneta u džennetu vječno. Nema kraj. Ne samo što nema kraja, nego svakog sekunde, svakog momenta se ta njihova nagrada uvećava u isto vremen, u isto vrijeme nevjernici će u džahannamu ostati vječno. Oni koji su umrli, znači od priješnjih naroda, a nisu povjerovali u svog poslanika kojima, kojeg Allah Đalašanu u njima poslao, ostat će u džahannamu vječno. Oni koji su umrli, a čuli su za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a nisu njega povjerovali, oni će u džahannamu ostati vječno. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis koji je zabilježi ima muslim. Tako mi onoga u čioj ruci moja duša neće za mene čuti ni jedan, ni kršćanin, ni židov, um, pa onda umre. A u mene nije povjerovo, a da neće biti ostavnika džahnama. Da neće biti ostavnika vatre. Ali zamislite to vječno, nema kraja. I stavnicima džahnama njihova kazna se svakog momenta povećava. I zato ko što je prenešeno od Selefa, da najteži, najteži, najjači ajet u Kur'anu je kur'anski ajet u suri Amme, suri Nebe. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا pa kušajte, kušajte kaznu. Allah Đelešanu se ovdje smijava nevjernicima. Pa kušajte kaznu, a mi vam nećemo osim povećati patnju. Mi vam nećemo osim povećati patnju. I zato sjećanje na džennet i sjećanje na džehennem je nešto što mora da ostavi trag na čovjekovom srcu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, nakon što je rekao da e, upozorava žestokom kazom, upozorava koga? Upozorava one koji ne vjeruju i one koji su griješnici. A radosnu vijest ili obraduje one koji čine dobra djela i koji vjeruju da njih čeka lijepa nagrada koju će vječno ostaviti. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja tu prijetnju za one koji kažu da Allah uzeo dijete. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَتَا I da upomene one koji kažu Allah je uzeo dijete. I da upomene, sad da upomene kaznom, one koji kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo dijete. Dobro. Ko su ti koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala uzeo djete. Mi znamo da su to Međutim, za vrijeme objave Kur'ana u mekanskom periodu... Ha? Koji mikrofon? Za vrijeme objave Kur'ana u Mekki bilo je arapski plemena, braćo koji su govorili da su meleci, da su meleki Allahove kćerke. Da Allah je vršanom Da su meleki Allahove kćerke. Zatim, također, židovi, židovi su također govorili da je Allah uzeo dijet, pa židovi kažu da je Uzair ibn Allah, da je Uzair koji je postanik, da je on Allahov sin. E onda, oni koji su najpoznatiji po tome, jesu kršćani koji kažu da je Isa, da je to Allahovo dijete. Međutim, Allah Đalešanu sve njih koji dolaze sa takvim govorom upozorava teškom kaznom. Kaže, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَحَدَ اللَّهُ بَرَكَ I da dobro opomene one koji kažu Allah je uzeo dijete. I onda Allah Đalešanu navodi jednu osobinu, a to je da kaže, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِآبَائِهِ oni sa tim što govore nemaju nikakvog znanja. Oni to što govore, govore bez znanja. Oni i njihovi očevi nemaju nikakvog znanja u tome što govore. Znači, taj govor nije došao sa nekim znanjem. I zato ako vidimo kršćanstvo, haj tako da ga nazovemo, Isa alaihi salam i njegova poslanica i poslanstvo sa kojim je došao, nije pozivao na udu bila ta'ala da, da je on, Allahu djelašanu, dijete, niti njegova majka, da ima, nego je govorio samo inni Abdullah, I zato znamo odliku Isa alaihi salam, da Isa alaihi salam bio jedan od njih koji su progovorili u, Bešici. I prvo što je rekao bio je šta? Inni Abdullah, ja sam Allahov rob. Međutim, pogledajte kako se ta vjera iskrivla. Kada se ostavilo ispravno znanje, ljudi su počeli da govore na udhubillahi ta'ala da je šta da Isa alaihi salam, da je to Boži si. Međutim, ono što nas ovdje posebno interesuje, jeste kako Allah Đelešanu opisuje njihov govor, da je to govor bez znanja. Da je to govor bez znanja. Ljudi koji govore bez ikakvog iluma, ljudi govore bez znanja, ljudi govore bez dokaza, Allah je Želešanu uzao sebi dijete. Keburat kalimatan tahruđu min afahim. Kako je samo velika ta riječ koja izlazi iz njihovi usta. I jakuluna illa kadiba. Oni ne govore ništa drugo osim laž. Keburat kalimatan tahruđu min afahim kako samo velika riječ izlazi iz njihovi usta i jakuluna illa kediba. Oni ne govore ništa drugo osim laž. Draga braćo, ono što je nama ovdje biti. Ne treba čovjek uvijek posmatrati Kur'an i kur'anske ajete kao da Allah Đalešanuhu govori samo o kršćanima, samo o židovima, samo o mušlicima. Nego čovjek onda, kada se govori o kršćanima, kada se govori o židovima, kada se govori o mušlicima, treba da vidi treba da vidi da li ima kod njega te osobine o kojoj Allah Đalešanuhu u tom kontekstu govori o njima. Jer poslanik alaihi salatu wasalam u jednoj prilike jednom od ashaba rekao inna kamrun fike džahilije. Kaže ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Nije mu poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao ti si džahil, inna ke džahil, ti si džahil, ne. Nego ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Zbog čega? Radi nekog grijeha koji je počinio. Je tako isto čovjek. Allah Đelešanu nekada govori, ovdje na primjer govori o kršćanima, zato što govore o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Znači da čovjek vidi da li ima danas muslimana, da li ima danas nas, da li mene ima tu, da govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Da govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala bez dokaza. I zato ova stvar o kojoj je Allah Đelešanu ovdje u ovom kuranskom ajetu kritikuje kršćane, I govori kako je to velika riječ što izlazi iz njihovi usta. Allah Đelešanuhu nam navodi razlog zbog čega ih kritikuje. A to je zato što govore bez znanja, kojih nemaju ni oni, a ni su imali njihovi preci. I zato, draga braćo, govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja je jedan od najvećih grijeha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Jedan od najvećih grijeha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I zato u suri Araf, kada Allah jalla šanu govori, kada naređuje svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da rekne što je Allah jalla šanu zabranio. قل انما حرم ربي الفواحش رات موي господар само забранює الفواحش оно што је ружно оно што је неморално и онда спомињу се ти гријеси والبغ и забранює неправду وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان اذا الله чините ширк да الله придружујете друга ма لم ينزل به سلطان الله تو мене никаков доказ објавио وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اذا او الله говорите оно што не знате i da o Allahu govorite ono što ne znate. Wan taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Jo ponavljam, jo Allahu da govorite ono što ne znate. Draga braćo, koliko je danas muslimana koji o Allahu subhanahu wa ta'ala govore ono što ne znaju. Ne samo koliko je muslimana kao masa. Ja često puta iz pitanja, kada dođu, nekada, na primjer, ljudi sjede, omladna sjede, i počnu pričati o nekoj stvari. I onda dođu da pitaju, a kažu, jel da je to tako i tako? Jel da je to tako i tako? To je govor Allahu subhanahu wa ta'ala bez ikakvog znanja. Znači čovjek nagađa i kaže, e, eh, to je možda u islamu dozvoljeno, e, eh, to je možda u islamu zabranjeno, ali hajde onda da provjerim to svoje znanje. Nemaš onda šta provjeravati. Ti onda kada si tako postupio, ti si rekao, stvar koja je puno gora, puno teža od toga, da, je, da ti sada neko kaže to je halal ili to je haram. Zato što si govorio Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne znaš. I zato je došlo u jednoj predaj, iako predaj ima slabosti, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko u Kur'anu, ko o Kur'anu kaže po svom mišljenju, pa makar i da pogodi pogriješio je. Ko u kur, Kur'anu, dobro zapamtite ovo, ko o Kur'anu kaže bi reji po svom mišljenju, fe asabe, pa i pogodi, desi se ono slučajno, pogodio, potrfio. Pa kad ahta, on je kaže pogriješio. Zbog čega? Zato što je sebi dozvolio da Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allahu djelašanu u tvorcu, gospodaru nebesa i zemlje koji nas je stvorio, koji nas je stvorio samo da mu robujemo, zatim koji je propisao kako da mu robujemo i zabranio nam da u vjeru uvedemo novatarije, zabranio nam da govorimo Allahu ono što ne znamo i dao nam do znanja da su prijašnji narodi zalutali zato što su Allahu govorili ono što ne znaju i onda mi dolazimo i Allahu subhanahu wa ta'ala govorimo ono što ne znamo i onda lupamo. Dođe čovjek kaže to je haram, to je halal. To ne može nikako da bude haram. To ne može da bude halal. To ne može da bude fars. I onda dođu da provjere da im neko da pečat na to njihovo stanje. Draga braćku, pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom majetu to osuđuje. Zbog čega govorimo o vrijednosti traženja znanja? Zbog čega govorimo o traženju znanja? Ako ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala na takav način govoriti? I zato ne smijete dopustiti A kaže vam da je to prisutno, da se dešava i među omladinom koja klanja, koja dolazi u džamije, koja dolazi na predavanja, da ponekad lupaju, da ponekad govore o stvarima u kojima nemaju nikakvog znanja. Sebi daju za pravo da, dono, da, da donose sud, nekakve sudove. Sebe daju, znači, na položaje ljudi koji su veliki učenjaci. Jer što se ne uzbila je tala dešava da ljudi, da ta da kažem ono, obična raja, da govori o velikim učenjacima, da kažu taj je pogriješio, taj nije pogriješio i tako dalje. Draga braću, to je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, što čovjek ne zna. Govor o Allahu bez znanja i zato se toga trebamo čuvati. I zato glavna stvar na kojoj treba da se odgoji omladina islamska, islamska omladina danas, jeste da ni jednoj stvari ne govori bez znanja. Ako ne znaš nešto, hoćeš da učiniš, zato treba da pitaš da pitaš kakav islamski propis. A danas, hvala Allahu Đalešanu, ovom savremenom vremenu, od ljepota ovog savremenog vremena, znači pored tog nemorala koji se raširio, jeste da imaš razna sredstva koja, ti, koja se mogu koristiti u hajr. Pa imaš telefon, možeš nazvati nekoga da ga pitaš. Imaš internet, imaš veliki broj internetskih stranica, uko islamskih stranica gdje možeš postaviti pitanje. Imaš samo stranice za fetve, Znači, pošalješ, dođe ti odgovor sa dokazom zbog čega Islam to naredio, zbog čega Islam to zabranio. Znači, Allah Đalešanu ti omogućio. I sada ako postupaš suprotno ovome, znači namjerno iznosiš Allahu subhanahu wa ta'ala, namjerno Allahu subhanahu wa ta'ala iznosiš laži. To nisu ništa drugo nego laži. Allah Đalešanu takav govor naziva da je to kezib, da je to laž. Zamisli, kažeš, Allah to naredio, Allah to nije naredio. Jer Allah to je Allah to nije zabranio. A ti kaj, gospoda nebesa i zemlje to naredi. Gospoda nebesa i zemlje to zabranio. Okreni dokaz za to. I zato od glavnije stvari za koje, smo, za koje muslimani kada govore o kršćanstvu, jeste da su to ljudi koji su iskrivili svoju vjeru. Da Isa selam, da je poslanik od Allah subhanahu wa ta'ala, međutim da su ljudi iskrivili tu vjeru. I da sada u svojoj vjeri govore bez ikakvih dokaza. Međutim, mi, fala Allahu, imamo Znači, pogledajte svaki hadis Svaki hadis mi znamo ko nam ga bilježi. Od koga? Ovaj, od ovog, od ovog, od ovog, od ovog, od ovog, od ovog, od poslanika sallallahu alaihi sallam. I onda možemo da otvorimo knjige i da vidimo biografiju svakog tog prenosioca. To je naša vjera. Vjera koja je, vjera istine, vjera koja će sve do sudnjeg dana, dinul haq, vjera istine. Takva je ta vjera. I zato, kada imamo se to, ne smijemo da Allah subhanahu wa ta'ala govorimo bez znanja. Čovjek mora da se boji Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju ovoga. I draga braćo, nemojte znači da se dešava da dođe čovjek i da kaže, dobro, nekada ljudi mogu da razgovaraju, i da pričaju, da raspođu, pa, ali da kažu u smislu, je li to tako? Međutim, ne da donose neki sud, nego ako vide da ne znaju, da to pitaju. Ili da kaže, na primjer, čuo sam, ali, ili sam pročito u toj knjizi, ili sam čuo od toga kako komentariše taj ajit ili taj hadis ili to spomenu. Međutim, da se dešava ono što ljudi pričaju, jer vidite, O tome smo govorili u prošlim predavanjima. Znači, o tom musibetu, o toj nedači, u razumijevanju Kur'ana i sunnata Allahu oposlanike sallallahu alaihi wa sallam. Pa kako i danas dolaze ljudi koji odbacuju značenje kuranske ajeta, koji odbacuju hadise Allahu oposlanike sallallahu alaihi wa sallam, dođe čovjek, kaže, ta, kaže hadis Buhari, kaže taj hadis je daiv, taj hadis je slab. Nema hadisa, konsenzus islamskih učenjaka da svi hadisi koji su Buhari, da su to vjerodostojni hadisi. Čitav umet je prihvatio hadisa koji su došli u Buhari da stovira dosojni hadis. Međutim, danas dođe čovjek, razum ne može da prihvati njegov, njegov iskrivljen ili bolesni razum, pa nekad ne može da prihvati neku stvar, on kaže, to nije vjerodostojno. Znači, nedavno pričam s čovjekom o tome, o sihru poslanika sallallahu alaihi wa Znate da je da su židovi bacili sihr na Allahu poslanika alaihi salatu wa I to, to je bio povod da Allah subhanahu wa ta'ala objavi suru قل اعوذ برب الفلق يقول اعوذ برب الناس ده بيعي سوره قل اعوذ برب الفلق يقول اعوذ برب الناس فجيتين دوجو danas ljudi normalno danas jedan broj ljudi pretjeruje po pitanju sihra pretjeruje po pitanju sihra znači sve što se desi sihra znači danas muslimanima su sve krivi sihri i sve su im krivi židovi znači niko drugi židovi i sihri arapi kad govore o bilo kojem problemu glavna stvar problem židovi druga stvar sihri mi da su muslimani onaki kako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, onako kako Allah Đelešanu želi da budemo, ništa od tih balaje musibata ne bi bilo. I zato uvijek treba da tražimo problem, da tražimo problem u nama sami. Međutim, drugi ljudi idu u krajinu, osi odbacuju i sihr, kaže sihr, daj, živiš u 21. vijeku, kako? Razumiješ, ću i sihr nekakav da bude. Međutim, sihr, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o sihru. Allah Đelešanu nam na više kuranski ajeta, u... među prvim ajetima u suri Bekare, Allah Đelešanu navodi primjer Haruta i Maruta. Navodi primjer Haruta i Maruta, koji su po jednom mišljenju bili meleci, kojima Allah Đelešanu dao znanje o sihru i da idu i da ljude sa tim iskušavaju. Pa zatim sir, kada Allah Đelešanu govori o Musaul, kada govori o Faraonu i tako dalje, do toga da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio iskušan sihrom da je bio iskušan sin i da Allah Đelešanu objavio suru kula uzim rabbi falak kula uzim rabbi nas, sa kojim se poslanik sallallahu alaihi wa sallam izdeučio. Međutim, danas, kao što sam rekao, dođu ljudi koji odbacuju sihr i kažu sihr. Znači, to nema nikakvog uticaja i to nije nešto što je stvarno. Pa kažeš mu dobro, hadis Buhari, kaže, taj hadis je slab. Kako slab? Kaže, pa kako da, kaže, imamo ajetu u Kur'anu koji kazuje na nepravilnost tog hadisa. Aj, u Kur'an ukazuje na nepravimost vjerodostojno hadisu Buhari, dobro koji je to ajet? Kaže ajet wallahu ya'simuka minan nas. Ajet u suri Al-Maide Allah će tebe sačuvati od ljudi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah će te sačuvati od ljudi. Kaže taj ajet upućuje na na ispravno svi hadisa u kojima se govori o sihru. Jer on hoće da kaže da ovaj ajet da Allah Đalešanuhu kario poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da će ga sačuvati od ljudi, da će ga sačuvati od ljudskog ezijeta. Dobro, imamo ubici na uhudu, da su mušnici, šta uradili s poslaniku alaihi salatu wasalam? Da su mu slomili zub, da je krvario, poslanik alaihi salatu wasalam krvario govorio kako će uspjeti narod koji je slomio zub svom poslaniku i prokrvario ga. Kejfa inđu kako će uspjeti taj narod? Dobro, ima li sad kontradiktornost između toga jajeta? Nema kontradiktornost. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže Allah će te sačuvati od ljudi. Znači ne znači to ako mi Allah subhanahu wa ta'ala običao da će ga sačuvati od ljudi, da neće biti na iskušenju od ljudi po pitanju nekih stvari. Čitav život poslanika alaihi salatu wasalam i iskušenje. Čitav život, čitav život je bio ez, ezijet i belaj od strane drugih. Allah Đelšanu ga je sačuvao. Sačuvao poslanika sallallahu alaihi salam. Jel ga je kubio? Je li mu učinio ovo? Bilo iskušenja, međutim iskušenja koja su, koja su prošla. Dolazili pred poslanika, alihi salatu wasalam, da ga, da ga ubiju. Međutim, kad krenu da ga ubiju, stani. Ne mogu. Allah će lašanu ga sačuvu. Allah ja osimu ke minan nas. Allah će te sačuvati od ljudi. Međutim, ne znači da mogu da dođu iskušenja zira. I jedan od tih iskušenja, jedan od tih zira, taj sifr. Međutim, pogledajte kako se ljudi igraju sa vjerom, kako odbacuju ono što je došlo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato, draga braću, ovo, vreme, ovo vrijeme je vrijeme belaja, vrijeme musibeta. Kada ljudi tumače vjeru onako kako hoće svojim razumima. Kako, ne, ne samo da kažem svojim razumom, svojim strastima. Ljudi ponekad tumače vjeru svojim strastima. Mi smo rekli, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovdje hvali poslanika da je bio rob. Hvali kada je bio rob. Svom je tu osobinu obožav, uh, e, robovanja, elu ubudije. To je najveća deređa, najveća postića za čovjeka da bude rob Allaha subhanahu wa ta'ala, ne da bude rob svojih strasti. Međutim, danas čovjek, normalno, svaki čovjek ima strasti. Allah subhanahu wa ta'ala ga iskušao. Pa i čovjek nekad učini grijeh. I normalno, svi ljudi čine grijeh. Ima li čovjeka koji ne čini grijeh? Nema. A najbolji su oni koji se kaju. Najbolji su oni koji se kaju. Oni ljudi koji priznaju svoj grijeh. Kaže, dobro, to je grijeh. I zato čovjek može biti, ne znam kakav musliman, ne znam koliko musliman, da ga Allah Đelešanu ponekad iskuša sa nekim grijehom i da učini taj grih. Međutim, hoće li taj čovjek reći to je grijeh, učiniti teubu Allahu subhanahu wa ta'ala od tog grija, ili će dati neko otumačenje tom svom grihu. Pa da kaže, slušaj, pa danas živimo u takvom vremenu, može se to. Jer čak će reći, mora se. Znači, razlika je između te dvije skupine ljudi, čovjek koji kaže pogriješio sam. Ljudi su bili za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam. Gledali poslanika sallallahu alaihi wasallam svojim očima. Svojim očima. Gledali poslanika alaihi salatu wasallam. Družili se sa njim. Gledali kako se, kako se Kur'an objavljuje. Međutim, to je slabost počinje zinalog. Da Allah subhanahu wa ta'ala začuva. U tom, u takvom ambijentu, u takvoj situaciji počinje zinalog. Međutim, kad su počinili taj zinalog, sami dolaze Sami dolazi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahom poslaniću, počinili smo to. I zato znate onaj događaj Buhari, one žene koja je došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam i tražila od poslanika da izvrši kaznu nad njom. Sama dolazi, pogledajte tog imana, dolazi poslaniku sallallahu alaihi sallam i traži da izvrši kaznu. Smrtanostnu kaznu. Da izvrši smrtanostnu kaznu dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik: "Vrace, kada rodiš dijete, onda mi dođe. Kada rodiš dijete, onda mi dođe. Ovdje je bila namjera poslanika alejhi salatu ve selam, da rekne idi. Pa čutim rodila dijete dolazi ponovo. Allahu poslanice, rodila sam. Hoću da izvršiš had min hududillah. Hoću da nadamnom sprovedeš kaznu od Allahovi kazni. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve "Idi, kada dijete prestane dojit, vrati se dijete prestaje dojiti, ona ponovo dođe. Allahu poslaniće, hoću da nadavnom izvršiš Allahov kaznu. Pogledajte tog imana. Pogledajte te iskrenosti i tog srca. Srce kada je čisto, ono, ne znači, mi nekad kažemo, srca ta ljudi su čista, bijela. Ne znači to da su nepogrešiva. Nego ta srca kada i, i, i, i i učine grijeh, oni znaju kako će se vratiti. Oni znaju kako će se postaviti kada učine taj grijeh. I zato ona dolazi i u nekoliko navrata traži. U nekoliko navrata traži da se nad njom izvrši šerijatska kazna. Allah mi u ovom hadisu, ovaj hadis zaslužuje posebno predavanje. I zato neću o njemu više ovdje govoriti. Posebno predavanje zaslužuje da govorimo ovdje ovom čovjeku, ovoj ženi koji su došli za vrijeme poslanika, ali i salatu wasalam, činili zinaluk i tražili da se nad njima sprovede. Allahova kazna. Međutim, danas dođu ljudi. Možda im Allah Đelešanu dao oni diploma, ono čemu smo govorili, MR, DR, i tako dalje, onda on, međutim, on, pazite, srce kada nije kako treba. I onda on kada počne grijeh neki, ili ima neku svoju slabost, onda sad on tome daje tumačenja. Onda on tome daje tumačenja. Znači on kaže, pa gledaj, misli, danas je tako vrijeme, danas ne samo da možeš jes kamatu, danas moraš jes kamatu. Znači jedan od najvećih grijeha Za koje poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je bolje da počiniš zinalog sa rođenom majkom nego da jedan jedan dinar ili dirhem kama te pojedeš, od toliko grijeha on napravi ništa što je obaveza. I kaže, danas muslimani ne mogu napredovati osim da idu kamatu. Znači, danas ne mogu muslimani napredovati Znači, osim da zinaluče, da piju i tako dalje. Nema napredka u stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Međutim, čovjek radi svoje slabosti imana, svoje grijehe, umisli da kaže to je grije, on od njega pravi načela Islama, da Allah Đelešanu sačuva. I kaže, ne, to je Allah Đelešanu dozvolio. Ili da kažemo, da sad ovdje nabrajemo kakvi god hoćete harama i musibeta i bolaja, belaja sa kojim ljudi dolaze, i onda radi svoje slabosti, radi svoje slabosti, da, da daju takva tumačenja da, da, da ispada da je to sada istina. Da ispada da je to Allah Đelšanu propisao. Da ispada da je Allah Đelšanu to učinio pohvalnim. Jer da ne kažemo da Allah Đelšanu to naredio. Draga braću, to je sve, to spada pod ovo o čemu govorimo, a to je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. To je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. I zato pogledajte, pogledajte ovu kuransku suru, ove prve ajete sure el kahf gdje Allah Đelešanu, nakon što je rekao da upozorava sa žestokom kaznom onome koji se suprostavi Allahovoj narepi. Onaj koji se suprostavi Allahovom programu koji je on postavio na zemlju da bude. Allah Đelešanu takvima prijeti žestokom kaznom. Ali pazite, ovdje u arapskom jeziku se kaže e, besan, bes znači kazna koja je bolna. Šediden, još žestoka. Mila dunhu od njega, od Allaha. Zamislite, Allah, koji te stvorio, stvorio nebesa, stvorio zemlju, ti prijeti. Da su prostavljanje Allahovim propisima da čeka bolna kazna. Fi dunja ovo fil ahira. Ko što kaže komentatori Kunana, to može da bude i na dunjalu da bude i na ahiretu. A da obraduje radosno vijesti one koji vjeruju i čine dobra djela, da njih čeka lijepa nagrada u kojoj će vječno ostati. I onda izdvaja od tih od one kojima je prvo uputio tu prijetnju, izdvaja one koji kažu da Allah sebi uzeo djete. Da Allah sebi uzeo djete. Onda spominje tri stvari za njih. Prvo da to govore bez znanja. Drugo, kako su to krupne riječi koje izlaze iz njihovi usta. I treća stvar, da oni ne govore ništa drugo osim neistinu. Da oni ne govore ništa drugo osim, osim laž. I zato, draga braću, ova stvar može da se nađe i kod muslimana. A to je da govore o Allahu subhanahu wa ta'ala da govore o Kur'anu, da govore o sunnatu Allahu Akbosanika sallallahu alaihi wa sallam po svojim navodima, po svojim strastima, po svojim mišljenjima, a da se ne vraćaju na dokaze koji su postavljeni kao dokazi dokazi Kur'ana i sunnata Allahu Akbosanika sallallahu alaihi wa sallam. S ovim ćemo se ako da večera završiti, e, zadovoljiti od tumačenja sura Al-Kahf, znači počeli smo sa e, detaljnim komentarom ajeta i sura Al-Kahf, e, mi smo rekli prošli put da ne, da pitanja koja budu, da ćemo na nje odgovarati posle predavanja, da ćemo na nje odgovarati posle predavanja, no 2-3 minute, da ovi što igraju lopti da otrče gore, onaj, a mi onda s Marakom da jedno 10-15 minuta ostavimo za pitanje odgovore, zato e, iz razloga što dosta puta bude pitanja koja se često ponavljaju a od koristi je da svi čuju ta pitanja, odnosno odgovore i da se svi od toga okoriste. Pa kao što rekao, s ovim ćemo se zadovoljiti, a onda nakon ovaj nekoliko minuta, nakon što je onaj od onih koji žele da idu, ćemo odgovoriti na pitanja koja su nam postavljena u toku. Na kulu kavli hada, astagfirullaha, li wa lakum,